บุ๊กทูยี่สิบสองการสนทนาสาม konverzace 3คุณสูบบุหรี่ไหมครับ kouříte ผมเคยสูบครับ dříve ano แต่ตอนนี้ผมไม่สูบแล้ว ale teď už nekouřím รบกวนคุณไหมครับ ถ้าผมสูบบุหรี่ vadí vám že kouřím ไม่เลยครับ ne vůbec ne มันไม่ได้รบกวนผมครับ to mi nevadí คุณจะดื่มอะไรไหมครับ ดา t ส si něco k pití? b r a n d ไหมครับ d á ตสิคอนยักไม่ครับ ผมชอบเบียร์มากกว่าแน่ a า ě j i p i คุณเดินทางบ่อยไหมครับเซสตูเอต e ฮดเนบ่อยครับ ส่วนใหญ่เป็นการเดินทางเพื่อธุรกิจ Ano, většinou jezdím na služební cesty. แต่ตอนนี้เรามาพักร้อน Ale teď jsme na dovolené. ร้อนอะไรอย่างนี้ To je ale vedro. Ano, dnes je opravdu horko. เราไปที่ระเบียงกันเถอะ Pojďme na balkón. พรุ่งนี้จะมีงานรื่นเริงที่นี่ Zítra tady bude party. คุณจะมาร่วมงานด้วยไหมครับ Přijdete také? ครับ พวกเราได้รับเชิญด้วย Ano, jsme také pozváni.